بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله الحقيقة والمجاز الحقيقة والمجاز یه حقيقة حقیقت يا حقيقية یا غير حقيقية حقيقة ومجاز مجاز يعني غير حقيقية بعد یه قبل ذلك بحث حقيقة مجاز رسوله بكنام اینو ما باید بگیم که وقتی که میگیم یه چیز حقیقیه یه چیز غیر حقیقیه مثلا ما میگیم شیر حقیقی حقیقت شیر اون دلالت که میده شیر درنده هست ولی شاید به اعتبار غیر حقیقیش به یک انسانی تمانمندی بگم شیر درسته؟ ولی نمیاد اونطوری که عرب استفاده نکرده یعنی به این بگیم شیر به این بگیم به لیوان بگیم شیر این هیچ وقت مجاز نمیشه هیچ وقت مجاز نمیشه مجاز وقتی که در لغت عربی عرب استعمال کرده یه چیز بر وجه حقیقی به دو معنی مختلف اون لفظی که مشهور رایج استعمال اصلیه مثل شیر شیر در وقتی گفته میشه یعنی شیر درنده مگر قرینه باشه که دلالت بده این شیر منظور یک مرد توانمند و قدرتمندی باشه این فقط گفتم از باب هرچند که امام ابن قیم رحمه الله میگوید مجاز یعنی تاغوت این تاغوت یک بت جهمیه هست ملحدینه که این مجاز را آوردن در دین تا ماها را به انحراف بکشونن انحراف ذهنی تا اینکه هر چیزی در قرآن فکر بکنیم یه چیز دیگه منظوره مثلا وقتی گفت اقیم الصلاه این احتمال داره اقیم الصلاه همونطور که اسماعیلیه میگه یعنی ولایت علی رو قبول داشته باشی شاید هر چیزی احتمال هست درش آت و زکا حلولی ها خصوصا باطنی ها میگن آت و زکا نه اینکه زکات بدید یعنی به طرف زکات بیا زکات کیه ولی هست لا و زنا نه اینکه زنا نکنید نه زنا اسم یک شخصی مردی بود که در دوران صحابه بود اسم زنا بود گفت که نزدیکش نشید تو تفاسیرشون هستن توی تفاسیرشون هست تفاسیر باطنی هر چیزی برایشون یک معنای غیر حقیقی داره قرآن مسلم نیست همه چیز باطل داره برای خودش به خاطر همین ابن قیم رحمه الله میگه این یک تاغوت یک بطی هست که گذاشته شده برای صرفمون از عبادت وقتی که اقیم الصلا را گرفتیم یه چیزی دیگه آت را گرفتیم یه چیزی دیگه لا تقربوا الزنا را گرفتیم یه چیزی دیگه دیگه پرست میشیم اوامر خدا را اجرا کردیم یا اوامر شیطان اوامر شیطان این تابوت از این از این لحاظ ابن قیم اسم مجاز را گذاشته تابوت هرچند که بعض از علما میگن که این بحث اصطلاح مجاز بستگی داره کجا به کار برده بشه و منظور چی باشه از بر حقیقتش مثلا مگر اینکه قرینه ای دلالت بده برای که معنی حقیقی مراد نیست مثل وسأل القریه هم خب، هیچ کس بدون شک منظور از روستا بپرسید نیست وسأل القریه منظور چیه بس اهل القریه درسته خب عرب اینطوری استفاده میکنن و استفاده میکردن شیخ محمد امین رحمه الله میگه همونطور که ابن قیم میگه میگه این نوع الفاظ تعبیری بر اساس ذهنیت عربه یعنی عرب این چنین استعمالی داشتن شما اومدی این دائره رو بزرگش کردی اسمش گذاشتید مجاز یعنی فراتر از اون چیزی که عرب استفاده میکردن یعنی میخواد اینو بگه شیخ محمد امین این که یک چیزی عرب میفهمه وسائل القریه یعنی اهل القریه دیگه نمیاد وسائل القریه رجال القریه که بخوام خاصش بکنیم یه چیزی دیگه نه اونطوری که عرب فهمیده عرب فهمیده که زن و مرد شامل میشه دیگه نه خاصش بکنید مثلا اونطوری که عرب فهمیده این بحث خیلی مهمی هست که در کتابه اصول فقه بهش اشاره میشه ولی متاسفانه منجر شده این قضیه که شنده بشه مسائل اعتقادی و نصوص وحی تحریف بشه نه که تحریف چه چه فرق بین تحریف و تعبیله مجاز حالا ما اسمش میذاریم تعبیر اسم حقیقیش در اصل در اصطلاح خصوصا اصطلاح اهل حدیث گفته میشه تعبیر تعبیر معنی درستش یعنی تفسیر تفسیرشه تعبیر و اون معنای غیر حقیقیش دیگه تحریفه من مثال میزنم تا اینکه این قضیه روشن بشه مثلا خداوند میگه بل یداه مبسوطتان خب تفسیر این آیه چیه خدا بخشنده هست درسته تفسیرش ولی هیچ وقت نمیام با این تفسیر معنای دست تحریف بکنیم بگیم این دست مراد دست نیست درسته عرب اینطوری برای فلان کس دستش بازه یعنی چی فلان کس دستش بازه بخشنده است یعنی میده درسته این چیه تعبیله تفسیره مثل تفسیری که ابن عباس داره یوم یکشف عن ساق که میگی از عظمت اون روزه این تفسیره بر اساس محتوا محتوای کلام احتوا اون کلامی که اون معنا رو در بر میگیره اما تحریف چیه تحریف صرف لفظ به یک معنای نه که غیر یعنی معنای غیر حقیقی باشه به یک معنای غیر محتمل که اصلا عرب نفهمیده الرحمن على العرش استوا به معنای استولا به معنای استولا هیچ عربی هیچ بیت شعری ما نداریم از عربی که استوا را فهمیده باشه استولا فلما استوى بشر على العراق این یک مستند و معتزله است بیت شعری که اختل میگه نمیدونم کی میگه نصرانی بوده و بعدم قرن دوم بعده بعدی که اصلا اعتبار نداره از لحاظ اسناد چیزی که عرب استفاده نکرده دیگه پیش ما اعتبار نداره این دیگه تعبیر و تفسیر نیست این چیه تحریف حالا معتزله و اهل کلام اسمش میذارن مجاز هر دو تا رو و تحریف اسمش میذارن مجاز به خاطر همین اینجا الان میاد شیخ ابن رحمه الله به این قضیه رو میکنه که ما در چالش های اونا نیفتیم قال الحقيقة والمجاز وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز فالحقيقة أولا الحقيقة هي اللفظ المستعمل مستعمل فيما وضع له مثل أسد الحيوان المفترس مفترس لفظ مستعمل برأي یک خاص مستشير برأي حيوان حیوان ترنده فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا إن حقيقتنا مجاز وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز یعنی اللفظ المستعمل فيما وضع له یعنی اون چیزی که عرب استعمال کرده شیر شیر درنده است نه شیر لوله نه شیر پاسیریزه نه به اون اصطلاح خودشون مثلا اگر گفته بشه شیر اسد یه چیز خاصیه که که اونها استفاده کرد اصل اونه مگر اینکه یه قرینه باشه یا قرینه زمینی یا ذهنی که دلالت بده اون شیر اون شیر حقیقی نیست وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام لغوية وشرعية وعرفية يعني خود حقيقات ستة قسمتين حقيقة اللغوية صلاة شرعية أم هست اصل الصلاة بمعنى دعاء جاي شيات بمعنى دعاء بيات بجاي بمعنى شبيات بمعنى شرعي فهنا من نماز با معروفة قيم الصلاة من صلاة با معروفة معروف حقيقة عرفية شاید حقیقت عرفی مثل قضیه بیع و شراء خرید و فروش معامله پول بین جنس پول اینجا تومن جای دیگه درهم جای دیگه ریال جای دیگه دلار این حقیقت عرفیه وقتی که یک معامله صورت میگیره میگه که من دلار دارم منظورش یا مثلا درهم دادم فرق بین درهم امارات و درهم قطر و یا مثلا درهم عمان ده برابره اسمشون هر دو تا درهمه ولی حقیقت عرفی عرف امارات یه چیزیه عرف عمان یه چیز دیگه هست عرف هر کشوری برای خودش فرق میکنه هر جایی برای خودش اصطلاح عرفی داره که بر اون اساس حکم میشه که این مراد چیه و مقصد چیه فاللغویه هی اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغه حقیقت لغوی اون چیزی که در لغت استعمال شده مثل گفتیم شیر شیر درنده فخرج بقولنا في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية يعني بس که میگیم حقیقت لغوی دیگه بعث شرعي و لغوی عرفی مثال ذلك الصلاة فإن حقيقتها اللغوية الدعاء فتحمل عليه في كلام أهل اللغة يعني أجا كلام أهل اللغات كلام كلمة صلاة وما منزور شيء دعاء أما قال القرآن قرآن وسنة أكبر أن مضع هيئة معروفة والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع انتورك الشرع هذا مفسر فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية هيك مثال مثالی من مثلا بعد مسائل که خیلی زیاد خصوصا در كتابة عقيدة مثل لفظ إيمان لفظ إيمان خب شبهه مرجعه و جهمیه و دیگر فرقه ها از اهل کلام بر اینه که ایمان یعنی شناخت در لغت و ما مکلفی به معنای لغویش و در لغت هم لغت هم همین معنا اومده به معنای ایمان به معنای صدق بده تصدیق بده نه به معنای اون چیزی که شما در در کتاب های عقیده دارید قول و اعتقاد و عمل و به این معانی نمیاد به این معانی نمیاد در لغت فقط معنای چی میاد تصدیق ما میگیم خیر ما میگیم به معنای فراتر از تصدیق میاد آیا فرموده خداوند و ما کان الله لیضیع ایمانکم منظور ایمانه یا منظور نمازه منظور نمازه منظور نمازه اینجا یک عملی رو خدا در گرفت پس ایمان در ایمان در شرع یه چیز دیگه هست در لغت یه چیز دیگه هست حقیقت شرعی وقتی خدا خطاب میگه یا الذین آمنو ایمان با اون اصطلاح معروفه نه به اعتبار تصدیقش یعنی فقط خدا رو قبول داشته باشه اگر مجرد تصدیق بود ایمان باید فرعون مؤمن بوده یا نبود مؤمن بود چرا من چی گفت در قرآن وجحدوا بها استيقنتها انفس یعنی یقین داشت نه که تصدیق داشت یقین بالاتر از تصدیقه یقین بالاتر از تصدیقه پس مقصد شریعت یه چیزیه مقصد, مقصد اهل لغت یه چیز دیگه ما در تعابیر شرعی مکلفیم به چی؟ مفاهیم شرعی مفاهیم شرعی فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية وقتی گفتیم در شر دیگه بس عرف و لغت در نظر گرفته نمیشه مثال ذلك الصلاة فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة نماز أقوال وأفعال معلومها المفتتحة بالتكبير المقتتمة بالتسليم فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك وقتی ذلك كلام أهل الشرع میکنیم نماز تقول نماز معروفة منزول منشية والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف حقیقت عرفی چیزی که در عرف رايجة باستفادة استفاده فخرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية وقتی قلت من حقيقة عرفیه دیگه شرعي و لغویش مثال ذلك الدابة فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان يعني حيوان الشوربة بنان شيء دابة يعني كلما دب على الأرض هر شيء ذيك روی زمین راه بره در اصل در لغت هر شيء ذيك روی زمین راه بره انسان هم شاملش میشه ولی در عور وقتی که میگیم دابه وقتی که میگیم حیوان در اصل عرفی منظور چی حیوان انسان اگر یه کسی بگه حیوان چی میگه بهش بر میخوره دیگه درسته هر که حیوانه ما حیوانی به زنده حیات در ما هست درسته ولی که چون حقیقت عرفی یه چیز دیگه هست در عرف اونجا دیگه در حقیقت عرفی هم میشه بر مراد عرفی الدابه فإن حقیقت عرفی ذات الأربع من الحيوان فتحمل عليه في كلام اهل العرف وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله يعني ما وقت كم میگیم إن كلام حقيقي و شاید این کلام حقیقی لغوی باشه شرعی باشه عرفی باشه یعنی شما در هر جایی اعتبار حکمی که ثابت میکنی با توجه به اون جایی که اون کلام درش واقع شده اگر در کلام لغوی ها یک معنای خاصی هست کلام شریعت قرآن و سنت یک معنای خاصی و در اور معنای دیگر فيحمل في استعمال اهل اللغه على الحقيقه اللغويه نزل اهل اللغه الحقيقه اللغويه وفي استعمال الشرع على الحقيقه الشرعيه در اصطلاح الشريعات معنى شرعيش شرعيش وفي استعمال اهل العرف على الحقيقه العرفيه حقيقه عرفيه اما ثانيا خصوصا در بحث ایمانی که ما مثال زدیم ما مسائل ایمان رو زدیم دیگه در شریعت وقتی که رسول الله میگه الایمان و بضع و 70 شعبه مثال این ایمان رو رسول الله صلی الله علیه و بحث چی رو میزنه اعلاها قول شهادت ان لا اله الا الله ادناها اماته الاذى عمل چیه جوارح درسته قول عمل والحياء شعبه حياء عمل چیه قلبی ایمان چی شد در تعبیر شریعت قول عمل و عمل قلب قول عمل جوارح و عمل قلب بخاطر هاي میگه امام شافعی رحمه الله اجمع الصحابه ومن بعدهم من اهل العلم ان الايمان قول وعمل ونيه اجمع الصحابه ومن بعدهم ممن أدركنا من أهل العلم أن الإيمان قول وعمل ونية إجماع الصحابة فمن أدركنا من أهل العلم خب بس شخص بيجي شيء اجماعیه امام ابو حنيفة که جزء اینا امام ابو حنيفة نگفته که عمل جزء ما ان در بحث اجماع اگر فرصت شد بحثش خواهیم کرد قال والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لفظ كاستعمال بشه در غير وجه حقیقیش خلاف اون چیزی که حقیقته له مثلی الاسد للرجل الشجاع مرد قدرتمند توانمند شجاع بهش گفته میشه اسد و خرج به قولنا المستعمل المهمل مهمل همون گفتیم رجل امرأة فلا يسمى حقيقة ولا مجاز وخرج بقولنا في غير ما وضع له الحقيقة يعني وقت يقول في غير حقيقي يعني حقيقي دیگه نیست ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة يعني درست نیست که ما بگیم اینجا مجازه مگر اینکه یه قرینه صحیح داشته باشیم که بگیم که مقصد شریعت اینجا از نماز نماز لغوی هست نه نماز شرعی و هو ما یسمى فی علم البیان بالقرینه یعنی باید قرینه دلالت بده بر اینکه اینجا حقیقت عرفی یا حقیقت لغوی نشاتی و یشترط لصحه استعمال اللفظ فی مجازه وجود ارتباط بین المعنى الحقیقی والمجازی لیصح تعبیر عنه وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة والعلاقة إما أن تكون بالمشابهه أو غيرها يعني بعد بعد شبهی باشه یعنی غیر ممکنه به این لیوان گفته میشه شیر شیر درنده هیچ وجه تشابهی بین این لیوان و شیر نیست ولی اونجا وقتی که گفته میشه مرد شجاع وجه مشترک بین شیر و مرد شجاع چیه شجاعت اون شیر به عنوان که مرد شجاع معرفیش کردیم وجه اشتراکشون در شجاعت یعنی باید وجه اشتراکی بین مقیس و مقیس علیه باشه یعنی بین اون حقیق اون لفظ حقیقی و غیر حقیقی باید وجه اشتراکی باشه یعنی مثلا شما نگاه کنید استوا بگیریم و استولا آیا در لغت وجه اشتراکی بین استوا استوای یعنی علا و ارتفع درسته در لغت استوا علوه استوا خدا در قرآن چندین مثال میزنه لتستو على ظهوری على على یعنی چی روش قرار میگیره دیگه درسته ولی استویتون استوى چیه بر یک چیزی قرار گرفتنه در قرآن این معنا آمده حالا چه در بحث سوار شدن بر کشتی نوح و چه بر سوار حیوان هر جا در قرآن استوا آمده به معنای چی اومده؟ قرار گرفتن لتستوی على دوره قرار گرفتن بر کمر حیوانه دیگه دیگه بالا شد کسی پایین حیوان سوار نمیشه که میشه برداشت کرد نه حیوانش نه کشتیش هر مکاری که ما داریم استوا قرار گرفتن از بالاست نه از پایین قرار گرفتن از بالا بالا یه چیزی سوار شدن و قرار گرفتن استقرار بالا خب الان چه وجه تشابهی هست تشابهی است، بین فرا گرفتن استولا فرا گرفت گسترش یا تسلط یا و بین قرار گرفتن بالا رفتن وجه تشابهی است؟ هیچ وجه تشابهی نیست هیچ وجه تشابهی بین حقیقت و غیر حقیقت نیست یعنی عرب دقیقه که کجا مجاز را به کار ببره بین مسئل القریه و اهل القریه مسئل القریه خب روستاست منظور اهل روستاست قرینهشون کیه وجه تشابهشون بحث جمعه اهل اصل قرا اصل قریه در لغت عرب اون اشخاصی که جمع شدن در یک جا خب اینجا اصطلاح اینطوری شده که به یک روستا گفته بشه به اون تجمع گفته بشه قریه به خاطر همی به مرد و زنی که در اونجا جمع شدن هم گفته میشه چی قریه که خداوند از این استعمال بکا که منظور چیه برخلاف اون وجه عرفیش منظور اهل قریه هست پس وجه تشابه بین این دوتا باید باشه ارتباط علاقت یا ارتباط بین این دوتا باشه فإن كانت المشابهة سميت التجوز استعارة كالتجوز بلفظ أسد عن رجل شجاع يعني یعنی میگیم این لفظ لفظ مستعاره به مرد شجاع وقتی گفته میشه شیر بهش میگن چی؟ استعاره این كانت غير المشابهه سميت تجوز مجازا مرسلا یعنی يعني اگر مشابهتی نباشه میگم مجاز مرسل ان كان التجوز في الكلمات ومجازا عقليا مجاز مرسل حالا هر چه که مثال میزنه مثل مسئله القریه ومجازا عقليا ان كان التجوز تجوز في الاسناد مثال ذلك في المجاز المرسل ان تقول رعينا المطر فكلمه المطر مجاز عن العشب فالتجوز بالكلمه رعينا يعني ما اینجا میگیم باریده شد این باران باریده شد باران خب اینجا لفظ باران ظاهر جمله واضح نیست اصل رعی خصوصا سلاحی که در لغت عرب کار بوده اصل رعی چیه چراندن حیوانه درسته این رعیه حالا اینجا رعین مطر معنا داره مطر معنا نداره منظور چیه اینجا مطر منظور اون چیزی که با مطر یعنی با باران صورت بگیره یعنی چی رشد یعنی اون علف به اعتبار حاصل به اعتبار اون چیزی که ازش حاصل میشه به اعتبار اصلی که ازش مشتق شده فکلمت المطری مجاز على العشب التجوز بالکلمه یعنی خلاصه از یعنی اومده چون به اعتبار اصلش چون علف از بارانه اومده چی رو در نظر گرفته اصلش اونم باران و مثال ذلك في المجاز العقلي ان تقول انبت المطر العشب بگید که باران این علف ها را رویده است باران هدف های روی خدا رو اونها رویانده؟ الله روی آنجاش یعنی اونها رو رویش داده و بلند کرده و سرسبز کرده فالکلمات كلها يراد بها حقيقة معناها لكن اسناد الانبات الى المطر مجاز وقتی که میگیم با باران اینا سبز شد این نسبت دادن سبز شدن علف ها به باران اسناد چیه؟ مجازی نه اسناد حقیقی چون حقیقت اون کسی که سبز کرده کیه؟ خالق الضريب لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى فالتجوز في الإسناد ومن المجاز المرسل التجوز بالزيادة والتجوز بالحد تجوز بالزيادة وبالحد يعني شاید یه چیزی اضافه بیاد چیزی حذف بشه مثل للمجاز بالزيادة بقوله تعالى ليس كمثله شيء فقالوا إن الكاف إن الكاف هنا زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله ليس كمثله شيء يعني ليس مثله شيء ليس كمثله أي ليس مثله كاف اومده أسباب باب تاکید که خداوند هیچ چیزی مثلش نیست از باب تاکید گفته خداوند کمثله ولی که بحثش به خودش بحث تفسير ومثال المجاز بالحال قوله تعالى واسأل القرية أي واسأل أهل القرية فحذفت فحذفت أهل, أه- أهل فحذفت أهل مجازا وللمجاز انواع كثيره يعني اهل اینجا واسال القريه اهل القريه بوده اهل هست شده وللمجاز انواع كثيره مذكوره في علم البيان وانما ذكرت ذكر او ذكر ذكر طرف من الحقيقه والمجاز في اصول الفقه لان دلاله الالفاظ إما حقيقة وإما مجاز فاحتيج إلى معرفة كل منهما وحكمه والله أعلم ما يكثر في علم بحث المجاز وحقيقة رو يعني بحث برداشت الناس نفس جاد حقیقتا دلالت بر یک قضیه داشته باشه و شاید غیر حقیقی باشه از این باب در بحث اصول فقه به پرداخته میشه اما بحث بعدی الامر قال الامر تعریفه الامر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء مثل الصلاة الصلاه اتو الزکات. قال تنبيه تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في القرآن وغيره تقسیم کلام به اعتبار مجازش و مشهور پیش خیلی از لا نه متقدمین یعنی شما برید تفسیر تبری رو هیچ جا کلمه مجاز نمیبینید توش نیست توش تفسیر تبری توش نیست وقال بعض بعض اهل العلم لا مجاز في القرآن هيك مجازي منظور ابن قیمه و باقی ائمه که بعد ابن القيم ومدان مجاز في القرآن ليس وقال آخرون لا مجاز في القرآن ولا في غيره لا مجاز في القران نه مثل الشيخ محمد الامين الشنقيطي وبه قال ابو اسحاق الاسفرايني ومن المتاخرين العلامه الشيخ محمد الامين الشنقيطي من اسلوب عربي استعاره مجاز ليس وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه السلاح الحادث يعني هي السلاح المجاز السلاح حادثة السلاح بدعته دار دينه دار بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة بعد قرن أول ونصره بأدلة قوية كثيرة ونصرت داد حسن ابن القيم که یاد مجاز بزمان با ادله های زیاد لمن اطلع عليها ان هذا القول هو الصواب شيخ خوش تاریخ میده قول ابن قیم ابن تیمیه هم همین صوابه ولی خب یک بحثی هست میگن لا مشاحه فی الاصطلاح مشاحات در اصلاح نیشون اصلاحات علما بعدا بحث کردن اگر منظور از مجازشون استعاره هست یا استعاره مجاز یا اسناد اگر منظورشون اون چیزی که عرب استفاده کرده مشکلی نیست ولی اگر منظورشون تحریفه اگر منظور تعبیر مشکلی نیست اگر منظورشون تحریف نصوصه اونجا هست که دیگه ما به عنوان یک تابوت قبولش نداریم پس بستگی داره به اون طرف که این مجاز ازش چی تعبیر بکنه قال الامر تعریفه الامر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء شارع از شما یک چیزی بخواه از وجه استعلاء برتری خالقته باریته آفرینندت هست میگه اقیم الصلاه، تو بنده ای عبدی وظیفت هست که انجام بدی این طلبه فعل بر وجه استعلا مثل اقیم الصلاة و اتو الزکا فخرج بقولنا قول الاشاره فلا تسمى امرا وان افادت معناه قول قول حالا این قول کتابت هم شاملش میشه یا نه کتابت یه چیز مکتوب باشه مثلا رسول الله میگه اکتوبو لبیشم اون چیزی که نوشته میشه هم شاملش میشه بله شاملش میشه اما اشاره مثلا اشاره بکنه مثلا به فرض به این طرف یا به اون طرف یا مثلا تلمیحی بکنه تلمیح و اشاره نمود کردن یک قضیه به طور غیر مستقیم هیچ وقت طلب درش تقاضا درش نیست درخواست درش نیست باید اون امری که دلالت بر وجود میده باید درخواست و تقاضا درش باشه و خرج به قولنا طلب الفعل النهی درخواست یک فعل نه درخواست عدم فعل درخواست فعل انجام انجام یک فعل یعنی طلب الفعل درخواست انجام یک فعل اینم بازم به صلاح اهل کلام بهش گفته میشه مجاز ارسال شده درش دیگه درسته طلب الفعل خصوصا در لغت خودمون میگیم درخواست فعل یا انجام فعل انجام یک فعل طلب یک فعل انجام یک فعل ازش خارج میشه انجام ندادن ازش النهی لان طلب ترک لان لانه طلب ترك يعني النهي طلب ترك يعني انجام ندادنه والمراد بالفعل الايجاد يعني انجام دادن ايجاد كردن فيشمل القول المأمور به مثل تكبيرة الاحرام از ما ميخواهد شعر که قول را بگیم بگیم الله أكبر تا اینکه نمازمون منعقد بشه وخرج بقول على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغه من صيغه الامر بالقرائن يعني جاهایی که از باب تقاضا باشه مثل قضیه رسول الله صلی الله علیه و سلم و بریره بریره کنیز بود آزادش کرد عایشه بعد که آزاد شد کنیز که آزاد بشه شوهرش هم برده بود دیگه طلاقش دست خودشه شوهرش مغیث و طلاق داشت مثلا سیینه شوهرش رو طلاق داد قضیه عکس میشه دیگه طلاق دست زن میفته وقتی که زن آزاد باشه و شوهرش برده رسول الله صلی الله علیه و سلم دلش به مغیث هم عباس اومد شفاعت کرد گفت یا رسول الله برو به این زن بگو که به شوهرش بر بگرده این شفاعت کن خب اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم به بریده میگه به شوهرت بر بگرد گفت یا رسول الله امره حالا ما کجا برداشت میکنه که اینجا امر نیست هم به اعتبار قبل هم به اعتبار بعد به اعتبار قبل شفاعت عباس شفاعت کرد که که مغیث کوچه به کوچه تو خیابون ها پشت سر اون خانمش میگشت اش میره گفت یا رسول الله اشکش روی ریشاش جاریه عشق شخص عاشق خانومش خب اینجا اون زن ظاهر لفظ رو گرفت که این امره درسته گفت یا رسول الله امره گفت که نه امر نیست پس گفت من نمیخوام درسته پس اینجا یه قرینه هست که دلالت میده این طلب درخواست بر وجه استعلا نیست طلب و تقاضا درش نیست یعنی از باب ترجی و تمنی درش نیست این اگر انجام بشه بهتره قال صيغة الأمر صيغ الأمر أربع فعل الأمر أتلو ما أوحي إليك من الكتاب يعني افعل أتلو بقى فعل أمر مثل افعل اسم فعل الأمر مثل حي على الصلاة حي يعني أقبل اسم فعل المصدر النائب عن فعل الأمر مثل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب أي فاضربوا الرقاب ضرب الرقاب درسته مصدر که نائبها فعل امر فضرب الرقاب أي فضربوا الرقاب قال المضارع المقرون بلام الامر مثل لتؤمنوا قبل قبلا بحث الخبر و انشاء خوندیم اونجا لتؤمنوا بالله ورسوله ويات إيمان ایمان داشته وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر مثل أن يوصف بأنه فرض أو واجب أو مندوب أو طاعة أو يمدح فاعله أو يذم تاركه او يترتب على فعله ثواب او على تركه عقاب میگه بحث طلب یک فعل از قرینه هایی که در لفظ وجود داره هم شناخته میشه مثلا غسل جمعه واجب، على كل محتلم دیگه امر نکرد از خود کلمه وجوب ما برداشت کردیم درسته از خود لفظ برداشت کردیم یا از اسم اون چیزی که روی اون نماز گذاشته شده نماز تطوع یا سنت یا نافله یا رواتب از اسمهاش اینا یا در مقابل پاداشی که بهش مترتب میشه این قد نماز خوندی خانه به در بهش ساخته میشه اینها دلالت بر این میده که اینها امر نیست اینها چیه مستحب یا اینکه عقوبتی درش بیاد سنفانی من اهل النار لم ارهما نساء کاسیات عاریان درسته خب اینجا بعیده تهدیده ما اسفل الكعبین في النار بعیده بعید دلالت بر چی میده بر کراهت مکروه بر حرمت مگر پیش اونایی که قرینه رو فرق میدن میگن قرینه خویلا باشه نباشه که اون بحثش مفصله اینجا دیگه جاش نیست که دیگه ما اینجا بیام در تفاصیل مباحث بهش بپردازیم یترتب على فعله توا و على تركه عقاب یه چیزی هم شاید ترک بشه نماز بین رجل و بین الصلاه و بین شرکی ترک الصلاه ترک چیه کفر یعنی مترتب بر چی شده کفر چرا کفر عملی باشه که کفر اعتقادی باشه هر دو حالت اینجا چیه اینجا از این سیغه ها مشخص میشه که مشخص میشه که مراد وجوب یا وجوب نیست حرام یا مستحبه و علمهم به معاظم جبال جبل میگه وقتی که میفرسته بیام و علمهم ان الله افترض عليهم صدقه فی اموالهم تؤخذ من و وترد على فقرائهم أعلمهم أن الله قد افترض شاید اینجا به نظر چی اومده؟ فرض حد پس زکات دادن چیه؟ واجبه اینجا قرینه هایی هست که در خود الفاظ دلالت بر وجود شاد قرینه باشه شاد قرینه بعید باشه شاد قرینه ثواب باشه که این قرینه ها دلالت میده که مقصد از اون جمله چیه قال ما تقتضی صيغه الامر صيغه الامر عند الاطلاق تقتضي وجوب المامور به والمبادره به بفعله فورا مثل وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه اعفو اللحه اعفو اللحه. یعنی فردا اعفا بکن پس فردا پیر شدی مسن شدی اعفو فعل امره قرینه هست بر صرفش نیست اعفو امر درسته بعضی قرینه میگیرن و خالف المجوس نه اینجا قرینه نیست اینجا قرینه نیست چون اینجا خطاب به اشخاص خاصی بود که دید بعد اونجا تحقیر داد پشدار داد از فعل اونها کلمه اعفو خودش جمله مستقل به ذات خودشه اعفو اللحا خب چرا گفتیم اصل بر ام بر وجوبه یعنی اگر رسول الله صلی رو به یک دستور به یک چیز بدن در ابتدای خودش همون اولش دلالت بر وجوب میده چون خداوند در قرآن میکنه در الذين يخالفون عن امره بر حذر باشن اونهایی که یعنی تهدید اومد در مقابل سرپیچی از امر تهدید اومد قال فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم أو يصيبهم عذاب أليم از ادله ها بر وجوب فرموده خداوند بر حذر باشن اونهایی که از امر رسول الله صلی سرپیچی میکنن که دچار فتنه یا عذابی دردناک بشن وجه الدلاله ان الله حذر المخالفين عن امر الرسول صلى الله عليه وسلم ان تصيبهم فتنه وهي الزيغ او يصيبهم عذاب اليم والتحذير مثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب يعني این چنین تحذیر و هشداری في شارع و از رسول الله عليه الله وسلم دلالة جزء وجوب وجوب أن دادن اون فعل نداره فدل على ان ان امر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي وجوب فعل الفعل المأمور يعني بمجرد أن رسول بفعل دستور بده وجوب شيء همونطور که قبلا ما داشتیم اصل در خوردن غذا اباحه بود اصل در فعل مأمور چیه وجوبه به دلیل نفس قرآن فرموده خداوند فلیحذر الذين ومن الأدلة على أنه للفور قوله تعالى فاستبقوا الخيرات يعني فورا وقتی گفت اعفو اللحى يعني الآن ندر فيري الآن اعفوا اللحى والمأمورات الشرعية خير فاستبقوا الخيرات سبقت بگیرید در امر خير تمامية امور شرعية هم چیه والامر بالاستباق اليها دلیل علی وجوب المبادرات و امر به مسابقه نه پس زدن نه به عقب افتادن فسبق الخيرات این مسابقه بدید امر به مسابقه هم میکنه امر به مسابقه دادن به پس موندن نه به مبادرات فعل یعنی آه، بشه تابید بشه تابید به سوی خیرات ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس وقتك که رسول الله در صلح الحدیبیه صحابه راحت بودن از اینکه صلح بشه وقتك گفت كده حلق بقنا تحلل بقنا از احرامشون گفتن يعني یعنی سرپی خواستن خواستن سرپیچی بقنا تو دلشون یعنی راضی نبودن رسول الله وقتك که اومد ناراحت بود از این قضیه رسول الله خشمگین نمیشه مگر یک فعل فعل بله، درست یا نادرست باشه فعل نادرست باشه فعلش نادرست ام سلمه چی گفت گفت رسول الله نیازی که ناراحت بشی اول خود شروع کن نگاه کن شروع میکنن نمیکنن بعد صحابه چی میگن وقتی که دیدیم رسول اومده موهاش را تیغ میزنه دیگه همه افتادن با تیغا به سرشون که دیگه سرشون هم کونی کردن شتابان سری این امتثال امره به فور رسول الله صلی به تاخیر نینداخت فورا این مثال میزنه بر اینکه امر بر فوریته ولأن المبادرة, المبادرة بالفعل أحوق باحتياط نزدیکتره الله قريني الا أنك ما قال باشه که دلالت بده مشكله نيس اگر به عند انداخته بشه و يعني فعل امر امتصال کردن باحتياط احتیاط نزدیکتره و عهده انسان ميوفته يعني مثلا بالفرس كل زکات دستهات ديك امروز فردا نکن همون امروز همون همون روز خودتو فارغ کن مال رو بده دیگه به فردا پس فردا نه تو از عهدت خارج بشه شاید بمیری انسان از عمر خودش نمیدونه و التأخیر له آفات و یقتضی تراکم الواجبات حتی یعجز عنها یعنی شاید تأخیرمون در اعمال واجب سبب بشه که متراکم بشه و بعد ما بمونیم باز بمونیم ازش از انجامش و قد یخرج الامر عن الوجوب الفوریه لدلیل یقتدی ذلك فيخرج عن الوجوب الى معان منها که میذاریم به به بعد از نماز مغرب چون چند دقیقه دیگه بیشتر به اذان نمونده صلی الله علی محمد و علی محمد